Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 28-ն է, տարվա 87-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 37 թվականի այսօրը Կալիգուլան հրճակվեց Հռոմի կայսր։ 364 թվականի մարտի 28-ին առաջին անգամ հռոմեական կայսրությունը բաժանվեց արևմտյան եւ արևելյան մասերի։ 1462 թվականի այսօրը Իվան III-ը դարձավ մոսկովյան մեծ իշխան։ 1776 թվականի այսօրը բացվեց Մեծ թատրոնը, Ռուսաստանի օպերայի եւ բալետի պետական ակադեմիական թատրոնը։ Այն Ռուսաստանի խոշորագույն եւ աշխարհի ամենանշանակալի բալետի եւ օպերայի թատրոններից մեկն է։ Թատրոնը տեղակայված է Մոսկվայի կենտրոնում, թատերական հրապարակում։ 1854 թվականի այսօրը սկսվեց Ղրիմի պատերազմը։ Մեծ Բրիտանիան եւ Ֆրանսիան Ռուսաստանին հայտարարեցին պատերազմ։ 1891 թվականի հենց այսօրը սկսվեց ցանր ատլետիկայի աշխարհի առաջին առաջնությունը։ 1910-ին Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքում առաջին անգամ փորձարկվեց հիդրոպլանը՝ ջրային ինքնաթիռը։ 1930 թվականի այսօրը Կոստանդնուպոլիսը եւ Անգորան ստանում են թուրքացված Ստամբուլ եւ Անկարա անունները։ 1939 թվականի այսօրը գեներալ Ֆրանկոյի զորքերը գրավվեցին Մադրիդը։ 1959 թվականի մարտի 28-ին Չինաստանը լուծարեց Տիբեթի կառավարությունը։ 1990-ի մարտի 28-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջորջ Հերբերտ Վոկեր Բուշը հայտնի մարզիկ Ջեսի Օուենսին շնորհեց կոնգրեսի ոսկե մեդալ։ Այսօրը ծնվել են 1592 թվականին Չեխման կավաշումանիստ եւ հասարակական գործիչ Իան Ամոս Կոմենսկին։ Կոմենսկին 17-րդ դարի նշանավոր դեմոկրատ մանկավարժներից է։ Գիտական մանկավարժության հիմնադիրը ուսուցման դաս-դասարանային համակարգի ստեղծողը։ 1862-ի մարտի 28-ին է ծնվել Ֆրանսիայի պետական գործիչ եւ դիվանագետ Արիստիդ Բրիանը։ Նա խաղաղության Նոբելամրցանակի դափնեկիր է։ 1865-ի մարտի 28-ին է ծնվել հայ բանաստեղծ եւ թարգմանիչ Ալեքսանդր Ծատուրյանը։ Ծատուրյանը ժողովրդադեմոկրատական հայեցակետից արտացոլել է կյանքի խորտ զավակների վիշտն ու տարապանքը, ձաղկել բուրժուական էգոիզմը դարաշրջանի արատները։ Ժամանակի բարքերի մերկացումները նրա քնարերգության մեջ միահյուսվում են ազգային վշտի ու տարապանքի, ազգային ազատագրական պայքարի մոտիվներին։ Ծատուրյանի տեքստերով երգեր են գրել Ալեքսանդր Սպենդիարյանը, Անուշավան Տերղևոնդյանը, ժողովրդական ճանաչում ունեն նրա խոսքերով գրված Նավավար եւ Հայ Մայրենին երգերը։ 1868 թվականի մարտի 28-ին է ծնվել ռուս խորթային գրող արձակագիր դրամատուրգ Մաքսիմ Գորկին։ Սոցիալիստական ռեալիզմ գրական ուղղության հիմնադիրն ու քաղաքական ակտիվիստը, նաև խորհրդային միության գրողների միության ստեղծման նախաձեռնողն ու այդ միության վարչության առաջին նախագահն է։ Աշխարհում նշանակալի եւ հայտնի ռուս գրողներից եւ մտածողներից մեկն է։ 5 անգամ նա առաջադրվել է գրականության Նոբելի մրցանակի։ Սկսելով ռոմանտիկ նովելներից, արձակ երգերից ու պատմվածքներից 1901 թվականին Գորկին անցավ դրամատուրգիային։ 19-րդ եւ 20-րդ դարերի սահմանագծի նա հայտնի դարձավ որպես հեղափոխական ոգով ստեղծագործությունների հեղինակ, անձամբ մոտ լինելով սոցիալ-դեմոկրատների հետ եւ գտնվելով ցարական ռեժիմի ընդդիմության շարքերում։ Գրողի ստեղծագործական կենսագրության ծաղկումը նշանավորվեց ակնարկների, ինքնակենսագրական վիպակների, պիեսների, երկու խոշոր վեպերի շարքով, ինչպես նաեւ հրապարակախոսական եւ վավերագրական ժանրի պատմվածքներով։ Գորկու ստեղծագործությունների հիմնական պաթոսը նոր մարդկանց մասին երազանքներն էին, որոնք անվախ եւ ազատ էին, ունեին բարձր մտավոր եւ ֆիզիկական ընդունակություններ։ Գերազանցելով բոլոր հնարավորությունները կարող էին հասնել գերագույն նպատակի, չբացառելով անմահությունը։ Վտարանդիության մեջ նա անցկացրել է ավելի քան 18 տարի, ընդ որում 15 տարի Իտալիայում, առանց որևէ օտար լեզվի տիրապետելու։ 20-րդ դարի սկզբին նա դարձավ աստվածաշինության գաղափարախոսներից մեկը։ 1909 թվականին նա օգնեց այդ ուղղության ներկայացուցիչներին Կապրիե կղզում բանվորների համար դպրոց բացելու գործում, որը Վլադիմիր Լենինը կոչեց աստվածաշինության գրական կենտրոն։ Գորկին խորհրդայմիությունում ամենաշատ հրատարակված գրողն է։ 1918-ից 86 թվականներին 3556 հրատարակությունների ընդհանուր տպականակը կազմել է 242.621 միլիոն օրինակ։ Եթե հաշվի առնենք բոլոր ռուս գրողներին, Գորկին զիջում է միայն Տոլստոյին եւ Ալեքսանդր Պուշկինին։ 1870 թվականի մարտի 28-ին է ծնվել իտալացի նախկին ֆուտբոլիստ եւ մարզիչ Գվիդո Բականի։ Նա երկար տարիներ եղել է Լացիո գլխավոր մարզիչը։ Մարզել է նաեւ Հռոմի մյուս թիմը Ռոման, ինչպես նաեւ Իտալիայի ազգային հավաքականը։ 1913-ի մարտի 28-ին է ծնվել հայոց հաչու խորհրդայմիության կրկնակի հերոս Նելսոն Ստեփանյանը։ Նելսոն Ստեփանյանը կատարել է 239 մարտական թռիչք, անձամբ եւ խմբի կազմում խորտակել է հակառակորդի 53 նավ, ոչնչացրել 80 տանկ, 600 ավտոմեքենա, 27 ինքնաթիռ, 105 հակառակորդի հրանոթ, 130 գնդացրային կետ, 5000 զինվոր ծնվել է Շուշի քաղաքում։ Ծնողների հետ տեղափոխվել է Երևան, որտեղ սովորել է Գորգո անվան դպրոցում։ 5-րդ դասարանից սկսած հետաքրքրվել է ավիացիայով եւ ավիամոդելավորմամբ։ Հաղթել է Մոսկվայում, Կիևում, Թբիլիսիում եւ Բաքվում անցկացվող ավիամոդելավորման մրցույթներում։ 1932 թվականին ավարտել է Սերգո Օրջոնիգիձեի անվան Բաքվի ռազմական ուսումնարանը։ Այնուհետև ավարտել Բատայսկի քաավիացիայի օթաչուական դպրոցը, որտեղ էլ աշխատել է մինչև 1938 թվականը որպես հրահանգավոր օթաչու։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արևելյան ռազմաճակատի երկրորդ օրը զորակոչվել է Խորհրդայմիության Սևծովյան նավատորմի գրոհային ավիացիա։ Մասնակցել է Պոլտավայի, Զապորոժիայի, Օդեսայի մատույցներում տեղի ունեցող պաշտպանական մարտերին։ 1941 թվականի օգոստոսից Բալթյան նավատորմի գրոհային ավիագնդի կազմում պաշտպանել է Լենինգրադը։ Կազդուրվելուց եւ շարք վերադառնալուց 1 ամիս անց Ստեփանյանը նշանակվում է օղակի հրամանատար։ Խորհրդային միության Գերագույն խորհրդի նախագահության 1942 թվականի հոկտեմբերի 23-ի որոշման բաժանացել է Խորհրդային միության հերոսի կոչման։ Իսկ նույն տարվա նոեմբերին կապիտան Ստեփանյանը նշանակվում է 57-րդ գրոհային գնդի էսկադրիլիայի հրամանատար։ 1944 թվականի ապրիլին Ստեփանյանը նշանակվում է 47-րդ գրոհային ավիագնդի հրամանատար։ Այդ ավիագունդը մարտեր էր մղում Ղրիմի եւ Կուբանի օթային շրջանում։ Նրա հրամանատարությամբ գունդը մասնակցել է Թեոդոսիայի Սևաստոպոլի Սուդակի մոտ մղվող մարտերին։ Ղրիմի ազատագրումից հետո 1944 թվականի մայիսին Ստեփանյանն իր 47-րդ գրոհային ավիագնդի հետ վերադառնում է Բալթյան ռազմաճակատ, մասնակցում ֆինական ծոցի մարտերին։ 1944 թվականի օգոստոսի 20-ին երկրորդ անգամ ներկայացվում է հերոսի կոչման Մերձբալթիկայի օթային մարտերում ցուցաբերած խիզախության համար։ 1914 թվականի մարտի 28-ին է ծնվել չեխ գրող եւ արձակագիր Բուհումիլ Հրաբալը։ Գնացքները խիստ հսկողության տակ են ֆիլմի սցենարի համար նա արժանացել է Օսկար մրցանակի լավագույն սցենարի համար։ Արժանացել է նաև միջազգային գրական բազմաթիվ մրցանակների, ինչպես նաև մրցանակներ Չեխիայում, այդ թվում ծառայությունների համար շքանշան 1996 թվականին։ 1914 թվականի մարտի 28-ին է ծնվել ամերիկացի հայազգի նկարիչ Արթուր Փինաջյանը։ Նրա արվեստը համաշխարհային ճանաչում է ստացել մահվանից տասնյակ տարիներ անց։ Նկարիչը քրոջն ասել է իր մահից հետո դեն նետել բոլոր նկարները, բայց քույրը չի գնացել այդ քայլի։ 2005 թվականին քրոջ մահից հետո նկարչի հարազատները որոշել են տունը վաճառել։ Գնորդներ Թոմաս Շուլցն ու Լորենս Ջոզեֆը դրա համար վճարել են 300 000 դոլար։ Տունը գնելուց հետո ձեղնահարկում եւ ավտոտնակում նրանք հայտնաբերել են Փինաջյանի 3000-ից ավելի ստեղծագործություններ, որոնք միլիոնավոր դոլարներ են գնահատվում։ 1928-ի մարտի 28-ին է ծնվել հայքանդակա գործ մոնումենտալիստ եւ գծանկարիչ Արա Հարությունյանը։ 1936-ի մարտի 28-ին է ծնվել Պերուացի գրող եւ քաղաքական գործիչ Խորխե Մարիո Պետրո Վարգաս Լյոսան։ Նա 2010 թվականի գրականության Նոբելյա մրցանակի դափնեկիր է։ 1940-ի մարտի 28-ին է ծնվել հայթարգմանչուհի Հայաստանի գրողների միության անդամ Վերա Ասլանյանը։ 1948 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամերիկացի դերասանուհի Օսկար մրցանակի կրկնակի եւ Ոսկե գլոբուս եւ Էմի մրցանակների դափնեկիր Դայան Ուիսթը։ 1955-ի մարտի 28-ին է ծնվել ամերիկացի քանտրի երգչուհի, երգերի հեղինակ, պրոդյուսեր եւ դերասան Ռիբա Մաքինթայրը։ 1970-ի մարտի 28-ին է ծնվել ամերիկյան դերասան, սցենարիստ եւ պրոդյուսեր Վինս Վոնը։ 1981-ի մարտի 28-ին է ծնվել ամերիկացի դերասանուհի Ջուլիա Սթայլզը։ 1986 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամերիկացի երգչուհի, երգահան, պրոդյուսեր եւ պարուհի Լեդի Գագան։ Այսօրը տոնում են Չեխիայում եւ Սլովակիայում այսօր ուսուցչի օրն է։ Այսօր մարտի 28-ն է, տարվա վարտի մնաց 278 օր։